各位讲师、各位请请好，请坐。สวัสดีอาจารย์ท่านทอดธทุกท่านสวัสดีอาวุโสทุกท่านเชิญนั่งค่ะเอ่อ感谢天路师德。ค่ะน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์老子是弘慈大愿，และดุลมมหาเมตตามหากรุณาแห่งปณิธานของพระบรรพจารย์以及我们师尊师母大呃大慈大悲，และความเมตมหาเมตตามหากรุณาของพระอาจารย์พระจารณี และที่พยานของท่านเหล่าเฉินเฉินเฉินเฉินณเบื้องบนทรงคุ้มครองเฉิ点เ是นเตี的以及各位点是的慈悲แล้วก็อาวุโสอาจารย์ถ่ายทอดธรรมทุกกท่านที่เมตตา各位前贤的光เรียงได้อาศัยแสงธรรมจากอาวุโสทุกท่านอีกด้วย后学今天是后面来้วันนี้ก็จะมาขอร่วมศึกษาในหัวข้อตั้งปณิธานแล้วก็บรรลุปณิธาน 时间过得很快。เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว一年一下子就过去了。หนึ่งปีแป๊บเดียวก็ผ่านไปละ那以新历年现在是已经过年了。นะพูดถึงว่าปีใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าข้ามปีไปแล้ว那我们华人现在还没有过年。แต่ในทางจีนน่ะตอนนี้ยังไม่ถึงตรุษจีน那或许在这里也是向各位前各位点师跟各位前贤拜个年อ่าเช่นเดียวกันนะก็ต้องมาพูดคำว่า สวัสดีปีใหม่กับอาวุโสถ่ายทอดอาจารย์ถ่ายทอดธรรมแล้วก็ทุก ๆท่านอีกด้วยสุข点师各位前贤顺นสุขอให้อาจารย์ถ่ายทอดธรรมและทุกท่านนะคะอาวุโสทุกทั้งหลาย สุขภาพแข็งแรงก็ึ่งหวังสมหวังทางธรรมและทางโลก能够呃一切事情圆满แล้วก็ขอสมดังใจทุกประการเทินเออ谢谢大家ขอบคุณค่ะ

ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของปีนี้那么上天是非常慈悲เมื้องบนทรงเมตตากรุณา给我们幕后众生安排一条非常平顺的一条路ให้โอกาสแก่เวไนในยุคสุดท้ายมีทางเดินที่ราบเรียบสายหนึ่ง 非常简单、非常容易的一条修办的环境。เป็นหนทางที่เรียบง่ายแล้วก็นะเรียกว่าสะดวกแก่เวไน这方าคือให้วิถีวิถีทางเช่นนี้แก่พวกเราเออ就是立愿跟了愿เช่นก็คือโอกาสในการตั้งปณิธานและก็บรรลุปณิธาน我们照着这个愿去走的话你就愿了就回乡 หากว่าเราเดินตามปณิธานของเราเส้นนี้ไปเรื่อยๆ ปณิธานชำระเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แล้วก็บรรลุกลับคืนเบื้องบนวันนั้น那为什么上天安排这个呃，我们求到的时候就给我们立愿？ทำไมเบื้องบนทรงเมตตาขณะที่เราตั้งปณิธานรับธรรมะตอนนั้นนะให้เราตั้งปณิธานได้เอ่อ因为我们幕后的众生啊，呃，这个可能业力会比较重。 เวในในไปขับสุดท้ายอาจจะมีวิบากกรรมเยอะก็ได้那关圣帝君有说，ฉะนั้นจอมเทพวินัยทรทรงกล่าวไว้ว่า关某虽然法力大，แม้จอมเทพวินัยทรคือกวนเซิงที่จีนท่านจะมีอำนาจพิเศษ胡某不胡烟呐、啊，ทรงปราบมารนะคะแต่ไม่อาจจะปราบเจ้ากรรมในเวรได้因为烟欠是我们以前伤害了他， พราะอะไรเจ้ากรรมในเวรคือผู้ที่เราเคยทำร้ายเขาตั้งแต่อดีตมา เออ这个因缘果报啊，是这个既然成熟，那我们就要受到这个报应。ฉะนั้นกฎแห่งกรรมมีการตอบสนองรับสนองตอบนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เรากระทำเอง เมื่อถึงเวลาผลมันสุกงอมเมื่อไหร่ เราก็ต้องไปรับผลเอง那这当中呃佛力抵不了业力呀ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงแห่งพุทธานุภาพก็อาจจะต้านแรงกรรมได้ 但是业力可以抵得了这个业力。但ปฏิทินนี่สิคะ，สามารถที่จะเรียกว่า，呃，สามารถตั้งแรงข้อกรรมได้。哎，那我们发十条大愿，就是说我这个不好的事情，呃，我要忏悔改过，我现在要重新做人。เราจะตั้งปฏิทินยังไง？像今天，事情没对，我们刚才做的，我们就要定定立誓，从今天开始，我们改变、改正、改正，我们不会再做。这个就是我们的力量。 愿意做功德来回向给这些业力。แล้วเราก็ยินดีที่สร้างบุญกุศลนั้นน่ะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวร所以上天因为我们的立下这个愿，所以仙罗才能够帮忙我们挡一下。เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหมายบัติฐานเช่นนี้เบื้องบนก็จะเอาแรงบัติฐานของเรานี่แหละไปต้านแรงกรรมของเราได้那我们画的愿就是我们的一个目标ดังนั้นเรามีบัิฐานเราก็มีจุดประสงค์เหมือนกัน 朝着这个目标，朝着这个标准来走。เราจะเดินทำให้เรียกว่าผ่านมาตรฐานของบัณฑิฐานของเรา嘿，那我们就能够回天。อย่างนี้เราก็กลับคืนเบื้องบนได้ดูนะคะดูอักษรตัวนี้คำว่าเยี่ยนคือปณิธาน เหรียญก็คือเดิมศีลก็คือใจ ใจที่เป็นเดิมเริมของของเราแล้วเราดูตัวคำว่าเฉือคือเมตตา มันก็มีทั้งใจด้วย所以我们呃愿就是我们原来的心呐เพราะฉะนั้นคำว่าเวียนหรือปณิธานก็คือจิตเดิมของเรานั่นเอง

มีข้างหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าอยู่ที่ไต้หวันก็มีเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งอ่า因为好几次度父母要来求道度不成หลายครั้งบ่อยครั้งที่จะชวนพ่อแม่มารับธรรมะก็ไม่สำเร็จเออ那他就呃求老师刚好是老师临坛求老师慈悲วันนั้นพอดีพระอาจารย์มาประทับยานท่านก็เลยกราบขอพระอาจารย์ทรงเมตตา老师就说你先立立清呃立下清口愿吧 อาจารย์ก็เลยสอนว่าเธออย่างนี้แล้วกันตั้งปณิทานทานเจตลอดชีวิตก่อน那我那个同事说，我在做工，我那个地方吃是不方便。เพื่อนร่วมงานของพ่อของท่านอาจารย์เขาบอกว่าฉันต้องทำงานนะทำงานมันต้องมีหลายแห่งต้องไป มันไม่สะดวกในการกินเจอ所以不敢立ก็เลยไม่กล้าจะตั้ง那经过一段时间ผ่านไประยะหนึ่ง呃刚好我是我们是 ชูอีเซียนกงอ่ะทีนี้วันนั้นเขาเป็นวันพระจีนคือชิวอีก คือวันชูอีหนึ่งข้าม想要回家去度他的父母เพื่อนคนนี้เขาก็อยากจะกลับไปช่วยพ่อแม่ชวนพ่อแม่มารับธรรมะต่อเซียนกง好了这口头好了他就特别跪下来求拉姆慈悲，诸天仙的慈悲啊，能够给我父母求道。ะเขากราบพระเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเขาก็คุกเข่าต่อกราบขอพระแม่องค์ธรรมพระอาจารย์เมตตานะขอให้พ่อแม่ของเรามีโอกาสรับธรรมะเถิด 就在这个时候，นั่นในขณะนั่นเอง这个这个佛桌上的这个水果啊，一个掉下来，咚咚咚咚掉下来了。เขามีผลไม้ที่บนผ่านโต๊ะผ่านนั่นแหละอยู่ๆลูกหนึ่งก็ตกลงมาแล้วก็เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งลงมา从献供磕头好这段时间有一段时间嘛เพราะว่าระหว่างนั้นน่ะที่ทำพิธีถวายผลไม้เสร็จยังมีการกราบพระมันก็เป็นเวลาช่วงระยะหนึ่งผ่านไปแล้ว。 那为什么他跪下来，口头就水果掉掉下来？แต่ไม่เห็นหล่นแต่ทำไมตอนที่เขาเสร็จพิธีแล้วลงไปกราบอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นอ่ะผลไม้ลูกนี้ตกลงมาได้ยังไง就上天告诉他什么？เบื้องบนทรงบอกอะไรให้แก่เขาบ้างเออ这个功德不够บุญกุศลเพอไม่พอ哎所以他要回去干活他诶他就回去了แล้วเขาก็กลับไป回去度他父母求道 ก็ไปชวนพ่อแม่รับธรรมะต่อ父母答应要来了，พ่อแม่เขารับปากว่าจะมานะ结果过没有几天就死掉了。พอผ่านไปไม่กี่วันก็ตาย那老师为什么叫他先立愿？ทำไมพระอาจารย์เรียกเขาต้องปฏิตั้งปฏิทานก่อน呃，一方面你立愿啊，你有这个愿力啊，你愿大力大，就比较能够抵得住。 นะประการหนึ่งก็คือเธอต้องตั้งปณิธาน แรงปณิธานใหญ่นะแรงต้านก็จะสูงบุญกุศลก็พอ还有他吃素不方便可能做当中会被人家笑可能会就是很多不方便他会受一点苦นะอีกอย่างหนึ่งการกินเจอาจจะไม่สะดวกสำหรับเขา หรืออาจจะถูกคนเยาะเย้ยกล่าวว่าต่างๆ อาจจะเป็นความทุกข์ของเขาเอง他的不方便跟受这个苦就是帮父母呃担这个业 เพราะความไม่สะดวกและก็ความทุกข์ที่ถูกคนเยาะเย้ยถากถางนี่แหละค่ะจึงสามารถเป็นแรงหนีที่จะช่วยพ่อแม่ได้รับธรรมะได้那时候他只要听老师的话，立下这个愿，不怕这个辛苦，他的父母就有机会求到。หากวันนั้นเขาเชื่อพระอาจารย์ยอมตั้งปริธานทานเจตลอดชีวิต และยอมรับกรรมยอมให้คนว่าร้ายยอมนะคาให้ความไม่สะดวกกับตัวเอง วันนั้นพ่อแม่เขาอาจจะมีโอกาสรับธรรมะ所以我们立愿啊 เอียนตาดีตาเพราะฉะนั้นเราตั้งปณิธานต้องรู้นะคะแรงปณิธานยิ่งใหญ่ แรงต้านก็ยิ่งสูง พลังก็ยิ่งสูง这个上天诸天仙人是看你的心以及你发的愿来帮你多少สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนดูใจของเธอ และดูปณิธานของเธอว่ามีมากน้อยแค่ไหนเออ那我们每一个人所立的愿都是在上天立的愿。และพวกเราตั้งปณิธานนั้นน่ะเราเคยตั้งจากจากเบื้องบนมาก่อนแล้ว

เวรนายทั้งหลายจะต้องรับเคราะห์ภัย所以这些修行人以前修行过了，看啊，我过去修行当中有这么多人帮忙我，他们要召集，他在上天坐不住了，就要下来大帮助道。但法院在上天法院，我要度众生，那这些众生有了在这个国家，有了那在那个国家，他就要法院开荒下种。เพราะฉะนั้นนะเพราะเห็นเวนายทั้งหลายจะกำลังจะถูกครอบภัยมากมายอย่างนี้เรา ข้างบนก็ตั้งปณิธานลงมาที่จะมาช่วย แต่เบนายมากมายอยู่หลายถิ่นหลายฐานสถานที่ เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เลยตั้งปณิธานจะลงมา เมื่อลงมาแล้วทํำยังไง ก็ต้องมีการออกไปบุกเบิกเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปยังทุกสถานที่我们在上天立什么愿上天就安排你在什么环境出生在什么环境市容工商你跟哪些人有缘你就会跟那些人呃在一起 เราตั้งปณิธานข้อไหนเพื่อนก็จะทรงนะคะเอาตรงนั้นกำหนดให้เราว่าไปอยู่ในระดับตรงนั้น จะเป็นอาชีพเกษตร หรือว่าจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจ หรือจะเป็นผู้ที่ทำราชการ หรือจะเป็นเหล่านักป่าอะไรก็แล้วแต่ ก็จะกำหนดให้ไปอยู่ในถิ่นฐานตรงนั้นเพื่อที่สะดวกในการช่วยคนเหล่านั้น还有安排引导师有这个机缘啊，对引渡你来求道。แล้วก็ยังมีการนะกำหนดให้มีอินเป่าซือ ให้เรามีบุญยะสัมพันธ์ มีปัจจัยตรงนั้นที่จะมาชวนเขารับธรรมะได้所以我们呃我们在人间所立的愿都是从花心愿啊ฉะนั้นต้องรู้นะคะขณะที่เราตั้งบริธานบนโลกนี้ แท้จริงเราตั้งไว้ตั้งแต่สมัยอยู่เบื้องบนแล้ว 那么后学曾经听一位前贤讲，นั้นเขาได้เคยได้ยินอาวุโสท่านหนึ่งเขากล่าวไว้อย่างนี้说在有一个村庄啊，老师跟他们讲，这个村庄有十间佛堂啊，แล้วก็ไม่บอกพระอาจารย์มาประทับบอกว่าชนบทแห่งนี้เนี่ยจะมีสถานธรรมสิบแห่ง哎，现在才有两三间了，你要赶快成全，让他们能够呃照应实行啊。ขณะนี้มีเพียงสองสามแห่งฉะนั้นต้องรีบปฏิบัติตามปณิธานที่ออกที่เคยตั้งเอาไว้ให้สำเร็จ

那老师跟我们讲，แลวพระอาจารย์ก็มาเมตตากับพวกเรา说ว่า现在才灾难的一个开始，ภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะที่เห็นอ以ยู่后来的更大。ต่อไปจะทวีความรุนแรงมาก哎，那在呃老先生在这里也有跟我们讲，และท่านเหล่าเซียนองพุทธชันาเจ้าพระองค์ก็เคยมาบอกที่นี่เหมือนกัน说以后什么事情都可能发生，ต่อไปภายหน้าเรื่องอะไรมันจะเกิดได้ทั้งนั้น

แต่ละประเทศเนี่ยให้อักษรเพียงหนึ่งหนึ่งคำ这个字就是快เช่นคำว่ารวดเร็วหรือควาย那么就是每一个国家都是快快快快要每一个每一个人赶快立愿了愿ให้ทุกคนทุกประเทศเนี่ยนะต้องรีบรีบเร่งเร่งรีบรีบเร่งเร่งชำระปานิธาน ตรงนี้เหมือนกับประตูสวรรค์นะคะมองเห็นนะคะ 那这个每个国家这个都是快，那旁边有这个羊有云呐、啊。และนะทุกแห่งก็จะมีคำว่ารวดเร็วรวดเร็ว แล้วตรงนี้ก็มีเหมือนกับมีเมฆด้วยอ่า这个云这个国这个云这个地方啊就是呃จันตั้งหลังหนาว这个อ快归乡快归乡这个天门就是住这里ค่ะ ดูนะคะในนี้อักษรว่ารีบเร่งควายแบบรีบเร่ง คุยเสียงแบบว่ากลับคืนบ้านเดิมนะนี่คือประตูสวรรค์นี่คือนะสองข้างนี่เป็นประตู นี่เป็นเป็นแบบอะไรอ่ะนี่เป็นหลังคาของประตู老师在这里讲啊แล้วพระอาจารย์ก็มีบอกอีกว่า若大家这个不向前啊 หากว่าทุกคนไม่รีบรีบมุ่งหน้าไป看最近几年的这个灾劫之快速啊ก็คอยดูแล้วกันว่าภัยพิบัติต่างๆ ที่เร็วๆที่จะเกิดเนี่ยมันจะรวดเร็วแค่ไหน还不知修办หากวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะบำเพ็ญรีบปฏิบัติแล้ว莫怨上天无情อย่ากล่าวโทษเบื้องบนว่าแรงน้ำใจนะคะ 上天早已借机点化。เบื้องบนน่ะก็ทรงให้ปริศนาธรรมบอกความลับในนๆไว้แล้ว有几个警醒悟啊มีสักกี่คนที่จะตื่นก็ก็กระจ่างแจ้งบ้าง啊，那么希望这个信，这个信就是前年跟哦，就是二二零零零跟哎二零二零一 二零一零跟二零一一年两年所批的。帕ร巴ฉบับนี้ประทานให้เมื่อปี 2010-2011 คือ2ปีที่ผ่านมา那老师说这个信要赶快传到全世界。แล้วพระอาจารย์ยังบอกว่าพระโอวาทฉบับนี้รีบถ่ายทอดออกไปทั่วโลก啊那也就是上天告诉大家，现在灾劫非常的快速。แล้วความหมายก็คือบอกให้เรารู้ว่าเวลานี้ภัยพิบัติต่าง ๆ จะมาอย่างรวดเร็วกระทันหัน 假如我们没不不敢立愿，没有照愿实行，以后被淘汰了，就不要埋怨上天。หากวันนี้ไม่กล้าที่จะตั้งปณิธานแล้วก็ไม่รีบชำระปณิธานเร่งๆแล้วเนี่ยวันหลังถ้าเจอกันร่อนหลอกไปแล้วอย่ากล่าวโทษฟ้าเบื้องบนอ่า那我们呃，二零一一年在美国开班的时候，เมื่อปี2011ปีที่แล้วที่เปิดประชุมทำที่อเมริกา，我们德惠菩萨在美国有三个点。 แล้วสามสถานที่นะที่พระโพธิสัตว์ศรีปัญญาหรือวิปุซาของเรา三个点所批了这个信文啊，第一篇的信中信，ก็ไปประทานพระโอวาทณจุดที่หนึ่งนั้นก็คือโอวาทซ้อนโอวาท第一篇就是天眼淘汰，ก็คือบอกว่าตอนนี้ฟ้ากำลังแสดงการร่อนแล้ว那这个就是天时 天运已经到了这个时候了。บอกให้เรารู้ว่าการเวลาถึงแล้ว老师也有讲说功德不够啊，难抵这个灾劫啊。แล้วพระอาจารย์ก็มีบอกไว้นะคะถ้าบุญกุศลไม่เพียงพอยากที่จะพ้นจากภัยพิบัติตรงนั้น那么第二篇的信文แล้วพระโอวาทฉบับที่สอง就是迎接挑战那ะก็คือพัดข้าเผชิญกับ เผชิญหน้ากับการเรียกว่าท้าทาย เออ你面对什么灾难你面对什么困难你要自己去面对นะไม่ว่าเจอความทุกข์ลำบากลำเค็นแค่ไหน หรือว่าภัยพิบัติอะไรต้องกล้าที่จะไปเผชิญ เผชิญหน้า以及所有的考验แม้กระทั่งการสอบและการพิสูจน์ต่าง ๆ ด้วย第三个新闻พระโอวาทฉบับที่สาม也就是摆平จบแล้ว จบ จบ 啊，那也就是天年淘汰，就是这个天灾人祸，还有一些考验都要来了。查巴拉话，我等于说，哇，诸事诸样呢，它变成一个乱、宽、大、坏、比巴、等、等、等，一切都会发生。每一个人都要面对你累积的因果，跟这些这个因果业力的这个这个苦难了，你要自己去挑战。但每个人都要有勇气去面对。 เหตุต้นผลกรรมของตัวเองที่สร้างมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างในการทดสอบ และพิสูจน์ตัวเราเองด้วย在这当是过关了，可能就有机会回天堂。ถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็สสรุปแล้วก็คือกลับคืนเบื้องบนได้นั่นเอง没有过关了，可能就是呃回不了天堂。แต่ถ้าไม่ผ่านก็กลับคืนเบื้องบนไม่ได้ 呃，等于是善恶分班呐。เท่ากับว่าเวลานี้เป็นการแบ่งแยกชัดเจนถึงว่าดีชั่วบุญบาป分班清楚了，好，OK，จบแ就这样决定了。เมื่อแบ่งแยกชัดเจนก็จบเลยพอดี。哎，所以老师在这里也要跟你们讲。นั่นพระอาจารย์ที่นี่พระอาจารย์ก็เคยเมตตาบอกกับพวกเรา。啊，所以以后的事情我们是措手不及呀。ในภายหน้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพวกเราจะคาดไม่ถึงกันทั้งนั้น。哎。 那么在年前，呃，在这个二二零一一年，呃，二十四、二十五的时候，那，เมื่อเมื่อปีที่ แล้วนั่นแหละค่ะ。啊，呃，老师，呃，在一个法会当中特别交代。มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ประชุมธรรมพระอาจารย์เมตตาย้ำแล้วย้ำอีก 希望我们在泰国开放的所有的点传师召集临时开会。那王爱阿ちゃん他说他们在曼谷、在泰国呢，要立刻加入会议。所以我们临时决定在十二月三十一日，在道光点传师临时开会。拜拜，这里了，那，所以有临时的会议。在拜拜，这里了。 那么老师，您谈这个，呃，观点训，啊，这个开头这个训。法师刚才美谈呐，啊，阿弥陀佛，是佛经的。老师来就批这个训了，说天道传承从以前到现在。啊，法师说，啊，安乐智慧法呢，啊，从南传到现在。现在灾难跟考验呢，是燃眉之急啊，是已经都到了。 ขณะนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ว่าภัยพิบัติหรือว่าข้ออภัยต่างๆนั้นน่ะมันลงมาหมดแล้วอ่า那么古圣先贤已经给我们树立一个很好的典范อริยปราชญ์ในทีในอดีตอริยเจ้าในอดีตพุทธะทั้งหลายข้อได้แสดงแบบอย่างให้พวกเราเห็นแล้วอ่า我们有没有真正照着圣贤先佛的这个典范来学习แล้วพวกเราปฏิบัติตามปฏิปทาของแต่ละพระองค์นั้นหรือเปล่า 那最后一句就是“佛法无边起迷津”了，就是我们讲的能够发心，就是立愿了愿，你发大愿，你照着去做，这个佛法无边呐，呃，能够救度很多众生。菩萨谈那啊，来考课，三 a r k 卖那，ประมาณไม่ได้。ถามตัวเราเองว่าตั้งปฏิทินแล้วชำระินจริงหรือเปล่าตรงนั้นเอง。啊，所以这当中上天的旨意就是说。 要我们从明年开始，这个道路要重整。จากนั้นคำว่าปีหน้าก็คือมาถึงขณะนี้แล้วค่ะปีนี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรับใหม่แล้วปรับให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างเลย不管参加什么班程，你要好好的学习，好好的发愿，把你的责任负责起来。ไม่ว่าจะเข้าชั้นเรียนไหนก็แล้วแต่เราจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้สำเร็จไป

ถ้าเราเนี่ยนะร่วมใจกันเป็นหนึ่ง สมานเป็นหนึ่ง เดียว希望我们这个菩提心灯啊能够点亮จิตโพธิของเราก็จะสว่างก็สามารถต้านภัยต่างๆได้让这个世界各地都能够有光明แล้วให้โลกนี้เนี่ยนะเรียกว่าสว่างสวัยไปด้วยแสงแห่งธรรมแสงแห่งบุญ那这个就是

那先后有跟你们讲，有有形的坛，也有无形的我们自性佛坛。星星哥咪讲呐，哈，善坛、堂，有有形的坛，也有无形的。我们自性佛坛。那有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是好像船长一样。那像有形的佛坛，坛主就是 ถามเราว่าจุดประสงค์นั้นอยู่ตรงไหน就是为了度化众生เพื่อที่จะชวดช่วยเหล่าเวนัย让众生能够呃回天堂เพื่อให้เหล่าเวนัยนั้นกลับคืนเบื้องบนได้那这当中过度有缘呐นั้นตรงนี้เราก็จะชวดช่วยคนเหล่ามีบุญสัมพันธ์所以你在上天的历练的在人间你要赶快历练赶快开坛赶快 把这个事情เบื้องบนเราก็ตั้งปณิธานลงมาแล้วเราก็ตั้งรีบปิตั้งปิานรีบพายเรือรีบเร่งพายเรือแล้ว่那后些呃有一个同事อย่างอาจารย์ก็ยังพูดถึงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง后学度他很久没有度上ชวนช่วยเขามารับธรรมะชวนตั้งนานก็ยังชวนไม่ได้那后些出国开放之后啊หลังจากที่อาจารย์ออกมาบุกเบิกยังต่างประเทศ有另外的组别去度他ก็มี นะมีเรียกว่าทำสายอื่นเข้าไปชวนเขา เอ๊ะ别人度他但是他就都想要求到了เออพราะคนอื่นไม่ชวนเขาก็อยากรับธรรมะเลย那后学开放回去之后啊หลังจากอาจารย์ออกจากต่างประเทศแล้วก็กลับไป他在跟我讲你怎么这么久没有来找我ทำไมตั้งนานไม่มาหาเรา ถามอาจารย์เฉิน 我等你半年呐、啊，我我我已经去求道，我等你半年才去求道。ฉันนะคอยเธอตั้งครึ่งปีนะหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งไปรับธรรมะมา。那他就是说我度他那么久，应该跟我来求道。เขาก็คิดนะว่าเอออาจารย์เฉินเป็นคนไปชวนตั้งนานแล้วควรจะมารับธรรมะตามอาจารย์เฉิน。嗯，但是他的因缘是在另外一条主线。แต่เพราะว่าเขามีบุญสัมพันธ์กับสายธรรมอีกสายหนึ่ง。 所以后者渡不上。阿 Chan 邀来，ชวน没得。嗯，怎么我出国的时候就别主了去度，就马度了就马上。那怎么阿 Chan 我们来党国，不不，没没那多长，他就跟别人去学法。所以这当中，我们假如跟我们有缘的，我们没有化验，没有去度化。 可能他就没有机会回天堂。ดูสิหากว่าคนคนนั้นเขามีบุญสัมพันธ์กับเรา แต่เราก็ไม่ได้ไปชวนเขาไม่ได้ไปช่วยเขา เขาอาจจะพลาดโอกาสในการรับธรรมะด้วย哎，所以我们在求道的时候有讲啊，愿不能了然把相还ข。ณะที่เราคุกเข่ารับธรรมะก็มีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าปณิธานไม่บรรลุยากที่จะกลับคืนบ้านเดิมได้这个愿不是我们在佛堂立的愿了，是在天上立的愿哦ป。ณิธานนี่ไม่ใช่เรามาตั้งในนะทางโลกนี้นะเราตั้งตั้งแต่สมัยอยู่เบื้องบนแล้ว哎， 那这当中就是我们有这个机缘听道理，我们这个机缘，我们有这个机会，哎，这条路是对的，你要赶快立愿，赶快了愿。เมื่อเรามาฟังธรรมะเราเข้าใจหนทางสายนี้ถูกต้องแล้วแน่แน่นอนแล้วชัดเจนแล้วรีบค่ะรีบตั้งปณิธานรีบรีบเร่งชำระปณิธานเ哎，那我们家里假如开设佛堂，อย่างเช่นบ้านเรามีเปิดห้องพระ 我们自己家人呢，可以天天侍奉南无观世音佛。人在家婆，我们，每每天可以去拜佛、烧香、磕头，可以去拜佛、烧香、磕头。但是我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所。但我们要知道，立佛堂最重要就是要给众生求道、听道理、修道、办道的这个场所

这个就是练了愿了。เราตั้งปณิธานของเราแล้วก็ต้องมีการวางแผนงานของเรา แล้วเราปฏิบัติตามปณิธานและแผนงานของเรา อย่างนี้จึงเรียกว่า ตั้งปณิธานแล้วชำระปณิธาน度人之后要成全啊。แต่เราช่วยเขารับธรรมะแล้วเราก็ต้องส่งเสริมต่อ你度了多少人那你怎么去成全借着他们名利又有从他们身上 在度他们的亲戚朋友นะแล้วก็ชุดช่วยเขามาให้เขาเข้าใจกระจ่างในธรรมะแล้วเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้ไปชวนเพื่อนเพื่อนญาติของเขาเพิ่มขึ้นมา度人成全人之后，那你想你在你的这个佛堂要设立什么班？หลังจากส่งเสริมคนแล้วนะช่วยคนแล้วก็ส่งเสริมคนแล้ว แล้วก็ควรจะคิดว่าจากห้องภาคของเราควรจะจัดชั้นเรียนอะไรบ้าง那你如何 要教导他们合规礼节。แล้วเราจะสอนพุทธระเบียบในวินัยแห่งพุทธะได้ยังไง สอนวิธีไหน他们懂得合规礼节，懂得道理之后，你要引导他怎么样子办事情。แล้วเมื่อเขาเข้าใจในพุทธรระเบียบเข้าใจในวินัยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องสอนเขาอีกว่าจะทำยังไงจึงจะปฏิบัติงานธรรมะต่อ 你要教他怎么什么叫做修道，什么叫办道。เราจะต้องบอกให้เขารู้ว่าอะไรคือคำว่าบำเพ็ญธรรม，อะไรคือเรียกว่าปฏิบัติงานธรรม。那我们因为白羊其是圣凡兼顾。后来，后来，ธรรมการยุคขาวเนี่ย，ธรรมะกับทางโลกนี่ละเรียกว่าทำพร้อมกันไป。所以我们还要教他怎么样圣凡兼顾，在家庭、工作跟道场。 怎么样安排这个时间？เราต้องสอนเขารู้ถึงว่าระหว่างนะห้องพระงานสถานธรรม งานของทางทางโลกธุรกิจตัวเอง จะทำยังไงจึงจะประกอบร่วมกันได้哎，那我们来教导我们这个本坛的道歉啊，如何规划这个人生？แล้วเราก็ต้องให้ญาติธรรมของเราในสถานธรรมของเรารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะแปรเปลี่ยนให้ในเรียกว่าในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ดีขึ้นเอ哎，所谓道就是 尊师重道，承上启下。ธรรมะนั้นก็คือเคารพอาจารย์แล้วก็เทิดทุนงานธรรมนะเคารพเบื้องสูงนำพาเบื้องต่ำ。我们坛主就要带领道亲怎么样子尊师重道，承上启下。จะทำยังไงเราจะจะนำพาเขาเนี่ยเคารพอาจารย์เทิดทุนงานธรรมแล้วก็นะติดตามข้างหน้านำพาข้างหลังได้ยังไง？那因为我们人大家都还在修。 ราะว่าพวกเรากำลังอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญ每个人角度看法层次都不同。ในสายตามุมมองของเราแต่ละมุมอาจจะแตกต่างกันในทัศนคติของเราก็อาจจะไม่เหมือนกัน有人的地方就有问题ที่ไหนมีคนที่นั่นมักจะมีปัญหา所以我们带领众生怎么样圆满我们这个环境เมื่อเราจะนำพาคนต่างๆมากมายอย่างนี้ทำยังไงล่ะ จะให้มันสมบูรณ์ไปได้让 我们的这个这个环境啊，人事物啊，都能够圆满。ในท่ามกลางของเราสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์กลมเกลียวกัน哎怎么样把这个有形的环境跟无形的这个心境啊都能够整洁呀、啊、และทำอย่างไรล่ะในธรรมะห้องพระที่เป็นรูปธรรมและห้องพระที่เป็นนามธรรมทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์กันได้ 这个就是我们当坛主的一个责任。呢啦卡，是巴拉那提的坛主，每个人。哎，老师，呃，这回我们典专师开会啊，有跟我们大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专师，大家来参加，老师也跟大家讲。那这回典专

我们在上天立了愿，在人间立了愿，还有看我们的心，上天安排我们修办的因缘。来，老当玛尼坛那，不崩崩，来不崩。这呢，然后不崩，他一样，看我们的心，然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看我们的心。然后不崩，他一样，看 อย่างเฉียนเฉียนของเราท่านเต๋อเว่ยปูซ่าอ่านหนังสือไม่ออก他是一个人呃这个一个人家的太太啊ค่ะเขาเป็นคุณนายคนหนึ่ง他能够发愿能够来度了这么一片道场成就了德惠菩萨ดูสิคนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นขณะเป็นแม่บ้านเป็นคุณนายแต่ว่าสามารถที่จะช่วยคนมากมาย แล้วก็มีอาณาจักรธรรมที่กว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้ จึงสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์我们前人的给给我们的视线就是告诉我们每一个人都有机会ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือท่านจะบอกให้เรารู้ว่าทุกคนล้วนแต่มีโอกาสทั้งนั้น我们论我们现在的条件我们呃我们都认识字有读书我们都能够看报纸我们都能够讲道理 我们的条件都比前人来强。ถ้าพูดถึงข้อแม้ของพวกเราดีกว่าพระองค์ท่านเยอะเพราะอะไรพวกเราอ่านหนังสือก็ออกฟังอะไรก็รู้เรื่องนะแล้วก็ทำอะไรก็เป็นทั้งหลายอย่าง เรามีข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขดีกว่าพระองค์ท่านควรจะได้只是我们愿不愿花心了เพียงแต่อยู่ที่พวกเราจะยอมหรือไม่ยอมที่ศรัทธาจริงใจออกมาเท่านั้น我们愿不愿照这条路去做แล้วเรายินดีหรือเปล่าที่จะปฏิบัติตามเส้นทางสายนี้ไป 所以做当中，只要大家花心，你照着去做，那你就有机会了。所以，同样一个佛堂，有的是满载而归，这个整个非常庄严、非常的明亮；有的佛堂没有人，或是乱糟糟，甚至于黑黑暗暗。那，所以虔诚，虔 บางแห่งก็เรียกว่าเต็มไปด้วยบุคลากรมากมายนะสมัครสมานฉัน แต่บางแห่งทำไมล่ะไม่แทบจะไม่มีใครเลย แล้วก็แถมดูแล้วมืดสลัวสลัวอีกด้วย这个关系到坛主的呃心念ตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจของฐานจูทั้งหลายว่าปฏิบัติไปทางไหน有曾经有人上天堂去啊มีคนที่กลับคืนเบื้องบนไป

在这个佛堂，每一个道亲明理不明理。那斯坦堂行那呢？业体行，诸人，แจ้งในสัจธรรมหรือเปล่า？这个佛堂庄严不庄严？那僧伽乌烂แค่ไหน？是在这个佛堂当中做事情有没有造条理？那ดูซิว่าสตานธรรมแห่งนี้ทำปฏิบัติไปเนี่ยตรงตามหลักการหรือเปล่า？哎，所以这当中跟坛主的规划。 执行都有关系ส่วนต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและจิตใจของฐานจู่คนนั้นด้วยเหมือนกัน但是有人这样子想มีบางคนก็คิดเช่นนี้我没有发愿没事我一发愿了这个考验就来了แหมทุกครั้งนะถ้าเราตั้งปณิธานเมื่อไหร่มาทดสอบก็เข้ามาทันทีฮะ那这么麻烦我不要了แบบนี้ไม่เอาดีกว่ายุ่งเหลือเกิน有吗 คยคิดอย่างนี้ไหม เออ但是我们要了解เราทุกคนต้องเข้าใจ我们今天修道办道，你有善一年，也有恶一年。เพราะว่าวันนี้เราบำเพ็ญธรรมะเราก็มีห่วงคิดแห่งความดี และห่วงคิดที่ไม่ดีเหมือนกัน嘿，就好像我们看这个球赛啊，篮球打球比赛，还有突踢这个足球比赛啊。 มเราก็เคยดูใช่ไหมการล่นเล่นบาสเกตบอลหรือว่าเล่นฟุตบอลเราก็เคยดูอ่า有三一年呢就能够跟你配合呃来得分นะบางทีเราคิดทางดีใช่ไหมเออแล้วก็ช่วงชิงคะแนนเข้ามา二一年就是不断的跟你阻挡แล้วตรงไหนล่ะถ้าช่วงที่แบบมันเหตุปัจจัยที่ไม่ดี มันก็ทำให้มันแพ้ไปเรื่อยใช่ไหมใช่ไม่ใช่我们修到半道像不像在 打打打球比赛啊。แล้วเราอ่ะบำเพ็ญธรรมะเหมือนกับเรากำลังเล่นบอลหรือเปล่าล่ะตีดีมันก็เข้าตีไม่ดี มันก็ไม่เข้าใช่所以这当中，呃，有善一年就是帮忙你，恶一年就是阻挡你。ทุกท่านคะปัจจัยที่ดีเหตุที่เรียกว่า กรรมดี มันก็หนุนส่งเรา แต่ถ้าเป็นกรรมไม่ดีล่ะ มันก็เป็นอุปสรรคกัดขัดขวาง 你的结果就是你怎么样应用你的善因念，怎么样避免这个恶因缘的这个阻挡。แต่สรุปแล้วก็คือเราจะใช้กรรมดีในสิ่งที่เป็นบุญของเราได้ยังไงอย่าไปใช้ในกรรมที่ไม่ดี。这个越困难，你能够得分，那个你才得到更多的这个掌声。ถ้าถ้าการยิงประตูยิ่งยากแล้วยิ่งพยายามถ้ามันเข้าได้ตรงนั้นอ่ะเราก็จะได้เสียงปรบมือแล้วก็ได้คะแนนด้วย。是吗？ใช่ไม่ใช่ 所以我们修道就是有善念、有恶念，你要把它当做很平常。แม้ว่าเราบำเพ็ญธรรมะมีทั้งทางผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วแต่เราทุกคนก็ถือว่ามันเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเอ这个对平常的事情，你就我们掌握我们自己怎么样去做，怎么样来完成，怎么去圆满。เราดูให้เป็นปกติแล้วเราก็รู้แล้วแจ้งแล้วเข้าใจแล้วเราจึงรู้วิธีที่จะทำยังไงจึงจะสมบูรณ์กลมกลืนได้ 我们的一个理念对，你就能够有一片道场。ถ้าเราห่วงคิดของเราถูกต้องอาณาจักรธรรมของเราก็จะแผ่ขยาย我们的理念只要错，你可能就会呃什么都呃零分了。แต่ถ้าหากว่าห่วงคิดของเราผิดพลาดไม่ดีไปมันก็อาจจะเหลือศูนย์นะคะ啊，因为你碰到困难，你不要了，เพราะอะไรพอเจออุปสรรคหน่อยก็ทิ้งไม่เอาแล้ว所以你就是被你业力拉着走了。ถ้าอย่างนั้นก็ถูกแรงกรรมดึงไปด้วย哎， 那我们今天修道要自己去体会。วันนี้เราบำเพ็ญธรรมะเราตัวเองต้องไปแจ้งสัมผัสเอาเอง我们看每一位仙人都是做莲花。ดูสิสิ่งสิทธ์ทุกพระองค์ก็นั่งอยู่บนอาจบัว是吗？ใช่ไม่ใช่那你看仙人做莲花，你有什么感想？เวลาเรามองเห็นสิ่งสิทธิ์นั่งอยู่บนอาจบัวขึ้นอยู่บนบันลังอย่างนี้เราคิดยังไงคะ莲花出污泥而不染。 ดอกบัวนั้นน่ะคลื่นจากโคลนตมแต่ไร้มนทิน这个意思就是说，所有的仙活都是在脏乱、这个恶劣的环境当中修成的。จึงเห็นได้ว่าสิ่งสิทธิพระองค์ล้วนแต่สำเร็จมาจาก เรียกว่าโลกแห่งโลคีที่โสมมนั้นน่ะจนกระทั่งผุดผ่องบริสุทธิ์ขึ้นมา考验越大那成就越大การทดสอบการพิสูจน์ยิ่งหนักยิ่งหนามาการสำเร็จก็ยิ่งสูง 那所谓的罗汉跟菩萨，เพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระโพธิสัตว์跟罗汉และก็พระอรหันต์差别就是罗汉只顾我自己。อ่าต้องแตกต่างตรงที่พระอรหันต์นั้นน่ะก็คือสำเร็จด้วยตัวเองก็พอแล้วฮะ那啊度人很麻烦这个也讲不听算了算了ช่วยคนลำบากพูดก็ไม่เชื่อแล้วแล้วกันไปเลยเลยก็เลยไป 那就是修自己。คือบำเพ็ญตัวเองก็พอตัวเองสำเร็จก็พอ你自己把自己的因果了完了，那你回去是阿罗汉。นะถ้าเราวันนี้เราบอกว่าเรานะชำระหน้าที่ของเราสำเร็จไป กลับไปแล้วคนเดียว เราก็สำเร็จเป็นแค่อรหันต์假如我们是一个菩萨的心，แต่ถ้าวันนี้เรามีจิตใจย่างพระโพธิสัตว์因为灾劫要到了，เห็นแล้วน่ะภัยพิบัติขากำลังคืบคลานมา这众生不明理呀、啊。 แต่เวานทั้งหลายยังไม่แจ้งในสัจธรรม所以怎么样也要去度化他们，去劝他们呐、啊。ทำยังไงก็ได้จะต้องไปตื่นไปปลุกเขาไปช่วยเขา所以愿意牺牲奉献。ยินดีที่จะเสียสละตัวเองอุทิศตัวเอง。受苦受难无所谓啊。จะทุกข์เข็นลำบากไม่เป็นไร。这个就是菩萨的精神、นี่แหละค่ะคือจิตใจของพระโพธิสัตว์那菩萨跟佛的差别在哪里？และพระโพธิสัตว์แตกต่างกับพระพุทธอยู่ตรงไหน？ 菩萨是承担下来。พระโพธิสัตว์นั่นคือผู้ที่แบกรับขึ้นมา好像这个地的精神啦、啊，让众生践踏，他还能够利益众生啦、啊。ปฏิปทาของแผ่นดินพื้นพัสุธาเนี่ยหนักแค่ไหนเวันจะทำยังไงเหยียบย่างแค่ไหนก็จะแบกเอาขึ้นมา那所谓佛就是慈悲喜舍。แต่พระพุทธก็คือมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา 这个好像父母对待儿孙啊，เหมือนดั่งพ่อแม่ที่นะมองดูลูกหลาน。我现在这个我做很多工，或是受老板的气，但是我有一个希望，以后我孩子以后能够读大学。我刚认识个就受这个气，我很高兴。วันนี้เราไปทำงานถูกเท่าแก่ขกสับอะไรก็แล้วแต่ กดขี่ยังไงก็ยอมเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของลูกที่จะส่งเข้าเรียนเข้ามาหาลัย คือความหมายก็คือหมายถึงว่า พ่อแม่ยอมเสียสละ ให้คนอื่นขกสับกดขี่ แต่เพื่อลูกอ่า所以这当中这这种牺牲和奉献不是承担而已，是欢喜呀、啊。แต่การที่ยอมทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แบกรับเฉยๆแต่ยินดีด้วยอ่าอ่า我们

ตเดียวแต่ถ้าเปรียบเป็นคนอื่นไป แล้วก็คงทนในสภาพนั้นไม่ได้ คงจะทุกข์กับสภาพที่อยู่อย่างนั้นแน่นอน这个活也不该其乐啊。นั้นเพราะฉะนั้นอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอ่าเย็นหวยโลก快乐的不得了。แต่ถ้าเย็นหวยกลับไม่เป็นเช่นนั้นกลับมีความปลื้มปิติอ่า所以我们今天假如是我对我很高兴能够来办盛事，我很高兴 我只是掌握我自己做做做的对，那一切受苦受难我都很高兴。นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกบำเพ็ญธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนเราก็ยินดี แล้วก็ปิติอยู่เสมอ你用欢喜的心，不管你遇到什么样的事情，你都有欢喜心来对待。ไม่ว่าเราจะเจอสภาพการเช่นใดเหตุการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ จิตของเราก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความเบิกบานและปิติที่จะรับ

看哪一个人有因缘，要把道理、把道传给他。ก็หมายถึงว่าท่านก็คิดว่าคนไหนที่มีบุญสัมพันธ์นะแล้วก็เข้าใจก็จะมีการถ่ายทอดธรรมให้กับคนคนนั้นเออ心中只有道，其他的外在的一切事物，他都无所谓啊。ใจนั้นน่ะมีแต่ธรรมะนอกนั้นไม่มีความสาระสำคัญกับท่าน当他找到孔子可以传传递之后啊，พอหลังจากท่านพบของจื้อรู้แล้วคนนี้สามารถถ่ายทอดให้ได้ 他看这个因缘呐、啊，已经转到西方去了，所以他就出函谷关到西方去度啊释迦牟尼佛。นะดูจากตรงนี้แล้วท่านก็เลยเห็นว่าเหตุปัจจัยและวาระเปลี่ยนผันไปทางทิศตะวันตกแล้วท่านก็เลยเดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปเรียกว่าข้ามไปทางอินเดียนะคะก็ในหนังสือก็จะไม่บอกว่าท่านไปโปรดพระสักยมุนีเจ้า所以他心中只有道นั้นในจิตของท่านมีแต่ธรรมะเท่านั้น外在的一切都无所谓啊 สิ่งภายนอกไม่เป็นสาระสำคัญสำหรับท่าน เออ那孔子就是要把道传给这个诸侯啊และท่านของจื้อล่ะก็จะเอาธรรมะนี่นะมาถ่ายทอดให้กับเหล่าขุนนาง อ่า到处去的要传这个道但是大家都为这个名利啊呃没有办法接受他的道แต่ทุกคนท่านก็อุตส่าห์มาประกาศธรรมแต่ว่าทุกคนก็เพื่ออะไรเพื่อราบชื่อเสียงยศถา รับไม่ได้一心一意把这个道传下去，但是他到各国的周游列国受苦受难。นะจึงบอกว่าใจนั้นมุ่งมั่งจะถ่ายทอดธรรมออกไป ออกไปจาริกธรรมทั้งหลายหลายประเทศยอมทุกยากลำเค็นตลอดจนกระทั่งเราอดอดอยากอยากแล้วเรามา看สุจามณีโ佛เรามาดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า放下一切荣华富贵 ละทิ้งซึ่งความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งในวัง就是寻找这个道เพื่อเสาะแสวงค้นหาธรรม要为众生找这一条这个这个这一条路啊เพื่อจะหาหนทางให้แก่เราเวนายคือหนทางเส้นนี้นั่นเอง他在受苦受难的时候没有做下一一一个眉头啊นะขณะที่ทุกข์ลำเค็นไม่มีอดอดอยากอยากเนี่ยท่านก็ยังไม่เคยขมวดคิ้วที่ว่าทุกข์เลย 只要找到道，他就欢喜的不得了啊！受任何苦都无所谓啊！ตัสรู้แล้วเห็นไหมบรรลุธรรมแล้ว ทุกแค่ไหนไม่เป็นปัญหาหมดแล้ว。哎，那我们今天得到了。วันนี้พวกเราได้รับธรรมแล้ว。 我们对我们苏州的环境，我们还是非常忧愁。รับธรรมะแล้วก็จริงแต่เรายังทุกข์อยู่กับสิ่งแวดล้อมของตัวเราเลย我们还没有办法花心，我们还没有办法去执行啊。เรายังไม่มีจิตที่ศรัทธาจะจะแผ่กระจายออกมาเรายังไม่ออกมีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติให้เป็นรูปลักษณ์ออกมา上天一再给我们保证。และเบื้องบนก็ยังรับรองแล้วรับรองอีกกับพวกเรา我们还在怀疑呀。เราก็ยังเกิดใจที่วิจิกิจฉาก็คือยังสงสัยอยู่ 所以说我们怎么回天呢、啊？แล้วอย่างนี้เราจะกลับคืนเบื้องบนได้ยังไง那耶稣นั้นอย่างเยซูคิด知道众生有罪啊รู้เวไนทุกคนทุกคนนั่นนะมีบาป他愿意担众生的罪啊พระองค์ก็บอกว่ายินดีแบกรับบาปแทนเหล่าเวไน受最大的侮辱啊ยอมให้ดูถูกรู้หมิ่นเหยีดย้ำอย่างรุนแรง受最极 极度的这个苦难。那แล้วก็รับความทุกข์แสนสาหัสที่เราเห็นอยู่被钉死字在十字十字架上。คนเป็นๆเนี่ยถูกตึงด้วยตะปูกับไม้กางเขน。哎，这个就是所有的信圣人啊，心中只有道。ฉะนั้นอันนี้เอ่ออย่างศาสดาทุกพระองค์เนี่ยจิตของท่านมุ่งอย่างเดียวก็คือธรรมะเท่านั้นเอง那以回教的教主穆罕默德啊像穆罕默德，มของศาสนาอิสลามล่

เพราะอะไรเริ่มทีก็มีศาสนาแล้ว แต่ศาสนาทุกแห่งก็ล้วนแต่มีเพื่อผลประโยชน์ของของแต่ละกลุ่มแต่ละพวก所以都反对这个回教เพราะฉะนั้นจึงมีการเริ่มเรียกว่าต่อต้านศาสนาอิสลามบ้าง所以穆罕默德一辈子就是跟这个邪教打仗เพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดจึงต้องต่อสู้กับลัทธิมิจฉาต่างๆเหล่านั้นด้วย他是传这个正法但是别人不高兴然后别人打过来他是只是 抵挡他没有去伤害别人。นะถ่ายทอดวิถีธรรมจริง คนอื่นเขาต่อต้านจะมาบุกรุกทำร้าย ท่านเพียงแต่คอยรับมือกั้นไว้เท่านั้นเอง ไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่น啊，所以五教圣人在不同的环境，他们所显现出来同样一个，只有心中有道。ศาสนาคือศาสดาทั้งห้าเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน แต่ละสถานที่ก็จริง ล้วนแต่เนี่ยจะสื่อธรรมะจะเผยแพร่ธรรมะออกมาเป็นหนึ่ง เดียวเท่านั้นเองเอ所以我们师尊来临坛的时候就说这古圣先贤已经给我们立下这个典范了。นั้นพระอาจารย์ของเรามาประทับยานก็บอกแล้วศาสดาทั้งห้าเนี่ยก็มาแสดงเป็นแบบอย่างให้พวกเรารู้ให้พวกเราเห็นแล้วเออ那我们师尊跟我们讲灾劫已经在身边了。แล้วพระอาจารย์ยังบอกนะรู้ไหมข้อภัยต่างๆเนี่ยเวลานี้อยู่ ข้างตัวแล้ว就马上要发生了จะเกิดได้ทุกขณะ啊我们假如能够醒过来大家能够团结大家能够做了有道那我们就能够把这个灾劫降降低呀、ถ้าเราตื่นแจ้งกระจ่างเข้าใจเรามาสมัครผูกมือจับมือกันสมัครสมานฉันกันภัยเคราะห์ต่างๆ มันก็จะลดความรุนแรงลงได้เ那我们在修办在道场已经有一段时间了เราก็บำเพ็ญมาแล้วช่วงระยะหนึ่ง 我们是我们自己想一想，我们的内心是不是还有很多贪心妄想？ค่อยๆคิดนะว่าข้างในของเราใจของเรายังมีแฝงไปด้วยความอะไรเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากโลภโกรธอะไรก็มีอยู่เออ一般人所要的我也要คนอื่นเขาอยากได้อะไรเราก็อยากมีเหมือนกัน那假如不断的这个贪心妄想，就是众生了。ถ้าเรายังมีความโลภอยากมีอยากได้เหมือนเขาเราก็ไม่แตกต่างกับปุถุชนทั้งหลาย。เ嗯。 或是说为了达到目的，我不择手段，我一定要得到，那这样就是魔鬼啊。หรือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ แต่ทำทุกวิถีทางไม่ได้ด้ยเล่ห์ด้วยคนเอาทุกอย่างให้นั่นได้ อย่างนี้เท่ากับเป็นมารเป็นผีอืม不管有没有到，我就是要得到。ไม่รู้แหละฉันอยากได้จะมีธรรมะไม่มีธรรมะฉันไม่รู้ แต่ฉันต้องการสิ่งนี้ให้ได้อ่า时时刻刻都是在违背良心了、啊。 อย่างนี้ทำทุกขณะจิตของตอนนั้นอ่ะมันบิดพิ้วต่อจิตมโนธรรมสำนึกไป所以我们今天能不能够回天我们心里我们所想的我们所做的是什么自己想一想วันนี้เราถามตัวเองกลับขึ้นเบื้องบนได้ไม่ได้ดูจากพฤติกรรมของเรารู้จากความคิดของเรา ตัวเองก็จะเข้าใจ那以后我们受考验就是考验我们的心念แต่ถ้าวันหนึ่งเจอการทดสอบเจอการพิสูจน์ มันจะสอบตรงไหนสอบที่เจ็ดห่วงคิดของเรา你的利害关系关键时刻那你是选择道还是选择你自己的利益สิ่งตรงช่วงสำคัญระหว่างการที่จะข้ามเขตแดนตรงนี้แหละค่ะดูที่ความคิดของเราละจะเลือกข้างไหน那你生命的危险你选择的是道还是我违背良心สามารถขณะที่ชีวิตกำลังอยู่ในขั้นอันตรายจะเลือกธรรมะ หรือว่าจะเลือกสิ่งที่ผิดต่อมโนธรรม 这当中就是一念上天堂，一念下地狱。ตรงนี้แหละจึงแบ่งแยกชัดเจนถึงว่าหนึ่งห่วงคิดกับึ้นเบื้องบนหนึ่งห่วงคิดนั้นตกลงนรก所以以上所讲这个罗汉菩萨佛，或是众生，或是魔鬼，这当中是由我们的心念，呃，所引起呀、啊。เมื่อกี้พูดไปนะคะไม่ว่าในระดับพระพุทธพระโพธิสัตว์พระอรหันต์หรือว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นพูดผีมาทั้งหลายอยู่ได้ห่วงคิดหนึ่งเท่านั้นเอง 我们一个念头就是我们内心念呢，就是频率呀、啊。ฉะนั้นห่วงจิตของเราเห็นไหมพอเกิดปั๊บมันจะมีกระแสของการขึ้นเป็นคลื่นของกระแสจิต你是佛的心，你就跟佛能够通啊。ถ้าเราบอกว่าเราคิดเป็นพุทธะจิตของเราสื่อถึงพุทธะทันทีมันกระแสอ่า那你假如是众生的频率，你就跟众生一样啊。ถ้าเราบอกว่าคิดแบบเบนายก็เหมือนกับเบนายก็คือไปสื่อกระแสสื่อถึงเบนาย 那我们假设魔鬼的心，时时刻刻要想要得到利益，不择手段，那个就是你跟魔鬼通了。来他了，宝宝，那，想，但，想，得，想，变，想，有，样，样，那，就，是，魔，鬼，通，了。来探了，宝宝，那，想，但，那，就，是，魔，鬼，通，了。来探了，宝宝，那，想，但，想，得，想，变，想，有，样，样，那，就，是，魔，鬼，通，了。来探那，想，但，那，就，是，魔，有，样，样，那，就，是，魔，鬼，那， บางครั้งกระแสจิตมันก็ถูกคลื่นรบกวนเหมือนกัน ใช่ไหมใช่ไม่ใช่那你频率受到干扰的时候，你会不会改变呢？เมื่อมันถูกคลื่นต่างๆ ที่มารบกวนถามว่าเราจะเปรียบปรับเปลี่ยนยังไงอ่า这当中就是我们有没有坚持到底这个佛心坚持到底เราถามตัวเราเองใจเราเข้มแข็งมั่นคงเด็ดเดี่ยวแค่ไหน ที่จะมุ่งทางพุทธะโดยตรง แล้วก็เด็ดเดี่ยวตรงนั้นหรือเปล่าอ่า 你佛心能够坚持到底，你就是在佛的境界。แต่ถ้าเรามามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดที่จะมุ่งสู่พุทธภูมินั้นน่ะแน่นอนค่ะ มันก็จะเข้มแข็งแล้วก็พุ่งออกไปได้上天要经过考验才能够确定你是属于哪一类เบื้องบนนะคะจะเอามาตรงนี้มาสอบพวกเราว่า เราสุดท้ายแล้วไปอยู่ในภูมิภพตรงไหนตรงนั้น ใช่ไหมใช่ไม่ใช่คะ所以考验没有好坏啊 ฉะนั้นการทดสอบไม่มีดีหรือไม่มีเลว เออ你明白考验，那你通过了，考验是帮忙你。นะถ้าเราเข้าใจแล้วก็การทดการสอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะ เดี๋ยวมันก็ผ่านตัวเราเองทั้งนั้นแหละ那你假如对理不明白，呃，听到道理你没有照着去做，你当然对理不明白啊。แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เข้าใจในหลักนาหลักธรรม ฟังแล้วก็ไม่ได้ไปปฏิบัติ อย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักธรรม 或是说我们内心当中有很多妄想，或者我们的心中还有梦想，还的幻想。我们内心当中有贪心妄想，就好像乌云啊，黑黑影子遮蔽我们的光线。它的幻想，很多的幻想。它还有很多的幻想，有很的想，的幻想。它还有想，很的幻想。它还有很多的的幻想。它还有的想。的 ยิ่งความโลภมากนะความเพ้อเจ้อมาก เมฆนั้นก็ยิ่งดำยิ่งก้อนหนาขึ้นอ่า那是障碍你自己的智慧啊。ตัวนั้นแหละเป็นอุปสรรคปิดกั้นปัญญาของเรา เอ嗯所以我们一切都要要求自己你有没有照上天的旨意来做ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้มข้นกับตัวเอง เรียกร้องกับตัวเองว่า เราปฏิบัติตามเจตนาของฟ้าหรือเปล่า 那这个就是讲到这个，我们当坛主，然后你度化众生，你是用什么心念来为人处事？ตรงนี้พูดถึงฐานจุขณะที่เราช่วยเวไนเราใช้จิตที่หลงเหลืออะไรไว้ไปปฏิบัติงาน那同样一个坛，有的变成以后啊，有的是佛坛，有的是变成魔坛啊。สถานธรรมดูเหมือนกัน แต่บางในวันหน้าบางแห่งอาจจะกลายเป็นสถานพุทธะแต่บางแห่งอาจจะเป็นสถานของมารเออ因为心念的关系就会变成不一样了ถ้าเจ้าก招นะข่วงของจิตคิดอะไรมันก็เป็นสื่อที่จะไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอ่呃接下来我们就讲到这个讲师的部分了เมื่อกี้พูดถึงฐานจูต่อไปก็จะพูดถึงเจียงซื่อ่ 当然，讲坛主的部分，大家也可以讲，也可以想，我是自信佛坛，那我也是坛主啊。你怎么样掌握你这个自信啊？能够发挥它最最大的功能跟光亮。那我们刚说到，那我我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、们讲空、空、我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、空，那我们讲空、空、空、 你知道怎么做，你照着这个去做，你成就了，你引导别人，自觉觉他，你就能够回天。หนทางกลับคืนเบื้องบน คือตัวเองแจ้งแล้ว ปฏิบัติยังไงรู้วิธีทำยังไง แล้วก็นำความแจ้งความรู้นี่แหละค่ะไปสื่อให้คนอื่นไปสอนให้คนอื่นทำด้วย วันนี้เราก็กลับคืนเบื้องบนได้哎，只有一条路，หนทางนี้มีเส้นเดียวเท่านั้นไม่มีหนทางสำรองหรือซี่สองแล้ว 那我们现在来看讲这个讲师哈。ต่อไปก็จะมา讲师ค่ะมาดู讲师这个天地不会讲话。ฟ้าดินไม่อาจจะกล่าวเอ่ยวาจา现在刚好是三朝普渡。ตอนนี้กำลังเป็นประจวบเหมาะของยุคสามนะไปกับกำลังฉุดช่วยครั้งใหญ่我们人是万物之灵首นะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของสิ่งที่มีชีวิต 我们有代天宣化的这个责任。เราก็มีภาระหน้าที่ในการที่ประกาศศาสนาแทนฟ้า。这个大概不就是借借着大家知道大好，赶快去度人去成全人。การปกปิดครั้งใหญ่ก็คือเรารู้ว่าธรรมะนี้ดีออกไปส่งเสริมคนช่วยคน。只要能够。

ที่ไต้หวันนะคะครั้งหนึ่งก็มีประชุมธรรมเอ่อ老师从前有位坛主说你这个人缘也很好啊你口才也不错啊你要你应该起来代天鲜话แล้วพระอาจารย์ก็ส่งเสริมฐานจูท่านหนึ่งก็บอกว่า เธอมีความสามารถสูง พูดจาก็เก่งนะ แล้วก็เธอมีบุญสัมพันธ์น่าจะขึ้นมาบรรยายธรรมบ้าง 这个坛主就说：“老师慈悲，我教我的孩子都教不懂，我怎么去教众生呢？”坛主过来讲话，怕咱没答。普通人呢，สอนลูกตัวเองสอนไม่ได้เลยยังสอนไม่เข้าใจเลยเราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไง？嗯，因为他的孩子有一点智障。哦，ค่ะคือลูกของเขาอาจจะแบบมีอะไรนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับสมอง。啊，老师就说：“你跟你的孩子是你的因果。” ระอาจารย์เลยบอกว่าเธอกับลูกนั้นน่ะเป็นพ่อบุญบุญสัมพันธ์ของเธอที่เคยมีมาก่อน你假如能够出来代天仙话แต่ถ้าวันนี้เธอก้าวออกมาเลย มาเป็นผู้บรรยายประกาศสัจธรรมแทนฟ้า你能够对众生有所启发เธอไปกล่าวให้ปลุกภายในให้ตื่นขึ้นมาบ้าง在场假了五十个人ในกประชุมครั้งนั้นถ้าสมมติมี 50 คน你让五十个人这个呃比拟了 那这个五十个呢功德回向你的孩孩子，那你的孩子就会变聪明了。那ะแล้วิบคนนี้เกิดฟังแล้วเข้าใจในคำพูดของเธอเขาก็มีความศรัทธาบังเกิดขึ้นบุญกุศลของห้าสิบคนนี้เนี่ยมันก็จะเอามีโอกาสไปถึงลูกของเธอทำให้ลูกเธอเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้อย่างนี้เอาไหมเอาไม่เอา所以有机会赶快做啊！มีโอกาสต้องรีบออกมาทำ哎，但是我们

ก่อเนื่องด้วยเหตุที่มีมหาธรรมลงมาปกโปรด因为有虔诚苦心来引导我们让我明理呀นะมีพระเป็นพ่อมีอาวุโสมานำพาพวกเราสอนจนเราเข้าใจรู้แจ้งในหลักธรรม那我现在应该去度化众生让众生明理让他们不要再呃颠倒错乱在造罪呀เราจะต้องออกไปนะพูดให้เขาเข้าใจแจ้งในหลักธรรม อย่าให้เขาเหล่านั้นน่ะต้องตลปัดกับการผิดผิดถูกถูกเหมือนเดิมอ่า所以这个我们 用什么心态啊？ถามตัวเราเองขณะนั้นเราใช้ใจอะไรไปทำ所以上台是为了了了愿是为了众生大家一起回天堂。นะการขึ้นมาสแตนนี้เพื่ออะไรเพื่อจะชำระปณิธานแล้วก็นำพาเวนัยกลับขึ้นเบื้องบนพร้อมกัน不是为了我上台我能够出名

怎么样用什么仙佛经典来启发众生呢？ขณะที่เรากำลังเตรียมหัวข้อเราต้องคิดลยเอ๊สิ่งศักดิ์ย์จะนำสิ่งไหนนะ ที่จะมาบุกเวไในให้ตื่นขึ้นมาจากความหลงได้怎么样讲才能够跟众生契合啊？จะทำยังไงจึงจะสื่อถึงเวนในทั้งหลายให้เข้าใจกันได้那假如是想要表现自己，แต่ถ้าวันนี้เราคิดแต่จะแสดงตัวออกมา 想来想去就是想怎么样表现自己。คิดแล้วคิดไปคิดมาทำยังไงแสดงตนให้สูงสัก真正的道理啊，没有讲到。ธรรมะที่แท้จริงก็ไม่ได้พูดถึงเลย所以上台假如引导众生错误的观念，หากวันนี้เราขึ้นแสดงแล้วเราก็นำพาเวันผิดคิดผิดในทางที่ไม่ถูกต้องทางมิจฉา这是罪过无边啊！บาปเวรกรรมหนักหนาสาหัสไร้ขอบเขต嗯。 众生听了你的道理以后走错了，你要等到他都改变好了，你的罪才能够结束。เวในฟังผิดและไปปฏิบัติผิด กับแรงกรรมนั้นหนักตกมาถึงเราต้องรอจนคนนั้นหนักเขาคิดใหม่คิดดีคิดถูกแล้วกลับตัวใหม่ ตอนนั้นน่ะกรรมเป็นของเราจึงจะสิ้นสุดได้所以我们今天当了讲师我们要了解上台目的在哪里ฉะนั้นวันนี้มาเป็น讲师ต้องเข้าใจว่าเราขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรกัน我们所讲的话一定要有根据啊 และการที่เราพูดออกมาก็เหมือนกันนะจะต้องมีหลักมีฐานเป็นความจริงนะ不是我自己想怎么讲就怎么แล้วเราก็ต้องนะไม่ใช่ว่าคิดเอาเอง พูดเอาเองอยากจะตามใจตัวเองพูดไปเรื่อยๆ我们是最好照着圣贤先生所讲的话把体会里面的意思是把圣贤先生的话讲让大家明白คือเราจะนำข้าโอวาทคำพูดของสิ่งสิทธิ์นะแล้วก็ปฏิปทาของพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยมาพูดให้เข้าใจให้เบนรู้เรื่อง ไม่ใช่พูดแต่เรื่องส่วนตัวเราเอง那我们讲是上台我们要言行如一啊แล้วเราเป็นเจียงซือขึ้นมาพูด พูดอย่างไหนต้องปฏิบัติให้อย่างนั้นให้ได้ เออ我们也是朝着圣贤圣人所讲的目标跟标准在努力呀、啊แล้วเราก็จะพยายามนะคะติดตามมาตรฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปเพียรพยายามปฏิบัติให้ได้那当一个讲师要了解对这个人生的真谛要了解 อีกอย่างหนึ่งเป็นเจียงซื่อต้องเข้าใจแล้วก็แจ้งชัดในสัจธรรมของชีวิต人生无常我们会不会执着在人呃这个一般呢世间的名利、情爱这些呃呃金钱这方面看不开啊？ชีวิตเป็นอนิจจัง และพวกเราตกอยู่ในท่ามกลางของคำว่า ชื่อเสียงลาบสักระยศถาบรรดาศักดิ์หรือสิ่งผูกพันต่าง ๆ แล้วเราก็ปงไม่ได้ปล่อยไม่ลง 那我们假如在这里看不开的话，你的道理就讲不通了。他罗说，罗样，钟没ตก，ปล่อยวางไม่ได้。หลักทำให้เราพูดนั่นแหละมันพูดไม่รอดนะคะ。哎，那我们一个讲师就是观这个上天的这个视线啊，天理、天理、地理、人理、物理、事理，你要去融会贯通。真难！罗说，本讲师他当แจ้งในเราว่าหลักทุกนะทุก。 หลักแห่งฟ้าหลักแห่งดิน และหลักแห่งมนุษย์ หลักแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อน我们比如说我们看到天าวันนี้เราบอกว่าเรามองเห็นฟ้าา地运转都有它一定的这种呃规则啊เราจะเห็นนะคะฟ้าเนี่ยมีรอบโคจรนะมีเรียกว่ามีขอบเขตของการโคจรของดวงดาวต่างหากรู้แต่มีระบบระเบียบทั้งนั้น 那我们就了解到，我们要回天堂，第一就是要规规矩矩呀、啊。เราต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะกลับคืนเบื้องบนได้เราก็ต้องเป็นไปด้วยมีความระบบมีระเบียบมีวินัย你不守规矩，去到天堂你不守规矩，你乱了天天律啊，那你就没有资格在天上。วันนี้เราบอกว่าเราไม่รู้จักรักษาระบบรักษาระเบียบไม่มีวินัยกลับไปถึงบ้านกลับไปข้างบนแล้วเราก็ไปทำผิดวินัยทำผิดระบบสงสัยก็ต้องกลับไม่ได้อีก 那我们看这个地啊，有山川，有河水，那有各种这个形状，能够种各种东西，能够养万物啊。ส่วนดินแล้วหายไหมเดี๋ยวก็มีสายน้ำลำธารเดี๋ยวก็มีภูเขาที่เป็นเนินสูงแล้วก็มีสิ่งพื้นเรียบสำหรับให้เราปลูกหว่านถายต่างๆมันก็มีผลไม้ผลหมากรากไม้เกิดขึ้น啊，这个地就是牺牲自己，利益万物啊。ดินนั้นน่ะเสียสละตัวเองเพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสิ่ง 啊，就是承担一切呀、啊。只要众生啊、呃、能够呃平顺，众生能够更好，我自己没有关系。ดินเป็นผู้ให้ตัวเองยอมที่จะแบกรับไม่ว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนของให้เป็นประโยชน์ต่อเวนายสิ่งนั้นดินยอมแบกหมด。啊，所以这当中这个。 天地的运转，一事一物都有它的道理呀。所以那龙先生说，系统、空间、的、花、林、等、等，轮、带、有、意、义、，是、在、内、面、，在、内、面、，那、有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、班、呐。有、一、次、讲、师、 那每一位讲师就是说代天宣化，各那老师接下来就说，讲师的责任就是承上启下，真是重大。就说， 老祖师师尊师母，这个天理呀，这条线呐，成百万，这个承上启下，启下这启所有的众生啊。成百万，拉拉，从上面抛来，往咋，从那老祖师师就是我跟老拉落来，就是拿手去拉，起，代表开开下，龙来下。这让我在这在这个中间呐，能够发挥当中间的那个最大的作用。 ฉะนั้นระหว่างที่เราเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้จากข้างล่างเนี่ย ระหว่างช่วงนี้นี่แหละ เราจะเป็นคนที่ทำผลประโยชน์ให้มากที่สุดเออ你达到哪里，你的成就就就成就在哪里。ทำได้ถึงแค่ไหน ผลสำเร็จของเรา คือมรรคผลของเราก็ได้แค่นั้นอ่า尊师重道这天命名师所讲的话ฉะนั้นเขาบอกว่าเคารพอาจารย์เทิดทูนธรรมะก็คือพูดตามหลักธรรมของฟ้า

做什么事情啊，你就要照这个这个理序来做。嗯，讲师他们那个老爹，就当被被看龙他们。哎，那要规规矩矩呀。那个当米米奶米了。木。要遵守这个三清四正。当落啥呢？三不保说四听，懂。那讲师应该对，佛规礼节、道德宗旨跟愿力里面的内容，啊、都要清楚。 จงสื่อจึงเป็นต้องเป็นผู้ที่ต้องรู้ในพุทธระเบียบ รู้ในจุดประสงค์ของการเผยแพร่ธรรมทั้งหมดด้วย你从这个根本下功夫，从这个根本去讲，那就不会错了。ตรงนี้เป็นเพียงพื้นฐานถ้าเราเริ่มต้นจากพื้นฐานตรงนี้ไป ก็จะไม่ผิดต่อเบื้องบน那讲师还要做这个道场的这个这个啊中流砥柱啊。และ讲师ยังต้องต้องเป็นเปรียบเหมือนดินที่ให้เขา หินที่เขาเหยียบเป็นขั้นบันไดให้เขาเหยียบขึ้นมาเเอพร因为愿大力大考验也大ฉะนั้นเราบอกว่าปณิธานใหญ่ พลังก็สูงแต่การสอบก็มาก那遇到考验的时候因为你要救度众生了，你救度了越多，你担当了越越重。啊，บอกว่าทำไมจึงสอบมากเพราะอะไรแล้ไปช่วยคนมาก แน่นอนก็ต้องแบกรับมาก受到考验的时候，是不是 会不会灰心呐、啊？ถ้าเวลาเจอกันทดสอบเจอกันพิสูจน์ถามว่าท้อแท้ใจหรือไม่嗯，所以一个讲师要明白模考的真意啊。เพราะฉะนั้น讲师ต้องรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการหรือว่ามารทดสอบ那因为时间已经เอาละค่ะเพราะเวลาก็ล่วงมาแล้ว那接下来就是讲员跟办事人员或许就简单的讲เอาละก็คือเวลามันก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ ก็มาพูดถึงเรื่องเจียงเหวียนคือผู้ที่กำลังฝึกบรรยายแล้วก็ปั้นซื่อพูดแต่พูดคร่าวๆ学习讲课大家都很害怕เวลาเราไปฝึกพูดบรรยายใช่ไหมเราก็กลัวประมาท那后学刚开始学讲的时候ตอนอาจารย์เฉินหัดบรรยายตอนนั้น后学跟典老师讲典老师慈悲呃，要后学做什么事都可以，就是不要后学讲课。บอกอาจารย์เลยอาจารย์ให้ทำงานทุกอย่างได้หมด อยากขึ้นไปบนสแตนพูดเลยอยากให้ขึ้นไป刚开始讲课上台啊，三分钟讲不出话来，发呆。ครั้งแรกที่ขึ้นมาบนนี้นะสามนาทีเองพูดไม่ออก มันเหมือนกับสะบื้อไปเลย อ่า所以我们人总是有一个开始啊。คนเราเริ่มจากตรงนี้แหละค่ะ嗯只要是该做的事情，我们要先去学习。สิ่งไหนที่เราควรจะทำก็ไปฝึกเอาเลย嗯所谓的权威啊，他也是从不懂

จุดประสงค์ของการแพทย์ทำเป็นหลัก แล้วก็ปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละ หาความหมายเข้าใจความหมายนั้นเป็นหลักก่อน你有这个心花这个愿你照这个愿去走上天会助你นะเมื่อเรามีความตั้งใจมีความศรัทธาปฏิบัติตามปณิธานของเราตรงนี้เบื้องบนก็จะเป็นแรงหนุนนำพาเราเองเออ那翻译讲师翻译讲师因为到另外一个国家 这个语言不同แต่คนแปลล่ะค่ะคนที่จะมาฝึกแปลไปแต่ละประเทศภาษาก็คนละอย่าง所以我们有人翻译非常重要นเพราะฉะนั้นคนแปลนี่ก็สำคัญ嗯但是翻译讲师特别辛苦แต่คนแปลก็ต้องฝึกหนักหน่อย本国的这个这个这个文学造纸还有中文的这个 中文这方面你的两方面都要下功夫。ลู่ในหลักของภาษาพื้นพื้นที่ตัวเอง แล้วภาษาของจีนอย่างที่อาจารย์มาพูดอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจในความหมายอีก还有这个我们讲到的是一种境界呀。และอีกอย่างหนึ่ง นะ ระดับการพูดการบรรยายธรรมของแต่ละคน是一种感受。มันเป็นความสัมผัสที่รับสื่อถึงกัน 你要有实际的操办，你才能够感受得到。ตัวเราเองต้องเคยทำด้วยลงมือจริงจังจึงสามารถที่จะปฏิบัติต้งนั้นได้。但是翻译讲是一个赞美你的地方啊。แต่สิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผู้แปลเ讲师讲的讲的呃讲师讲能够翻译出来这个功德啊是平衡啦。那ทุกท่านฟังนะคะอาจารย์บรรยายบรรยายออกมา เราสามารถแปลได้ทันทีออกมานั่นอ่ะ คะแนนนี่ไม่ใช่สูงนะคะ เสมอกันค่ะอ่า自己不用准备课ตัวเองไม่ต้องเตรียมหัวข้อเองค่ะอ่าที่น่ะเออ知道意思本来พูดออกไป ฟังแล้วเข้าใจความหมายก็พูดออกไปอ่า这样就有功德了อย่างนี้ก็เป็นกุศลดีไหมดี但是你要辛苦แต่ต้องลงแรง你要有差半的经验ต้องมีนะมีประสบการณ์จากการที่你要有真正的体会 แล้วก็เข้าใจจริง你要懂得泰文你要懂得中文รู้ทั้งทางจีนทางไทยอย่างเราคนไทย所以道场每一种植物都有它的需要เพราะฉะนั้นอาณาจักรธรรมไม่ว่าจะดูหน้าที่ไหนตำแหน่งไหนล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นมีความจำเป็นทั้งนั้น那我们当办事人员，那老板不得เป็นผู้บริกรล่ะ办事。听道理之后明理了，要赶快来行功疗业。เราฟังเข้าใจธรรมะแล้วเราต้องรีบออกมาสร้างบุญกุศลเพื่อชำระปณิธาน 你要办事，你要懂得这个事情怎么办。办事แปลว่าปฏิบัติงานธรรมะจะต้องรู้ว่าตรงนี้งานตรงนี้จะปฏิบัติอย่างไร你办得顺，你就有功德啊。ถ้าทำแล้วราบรื่นมีคุณบุญกุศล啊，你办得不顺啊，这当中又有功也有过啊。แต่ทำไปแล้วเนี่ยผิดผิดถูกถูกเดี๋ยวก็มีทั้งบาปมีทั้งบุญ是吗？ใช่ไม่ใช่那我们讲用心来学习。แต่วันนี้ถ้าเราตั้งใจมาศึกษา 你有用心，你就学得快。他老我们当真学习，我们就学得快。你就学得多，你就学得了嘛。啊，那学每样你都会了。多，อ就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得个工作学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，อ就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你就学得多，你อ学得多，你就学่多，你就学得多，你就学得多， 你不能够说我永远做这个工作，别人不能够来做啊。แล้วอยไปบอกว่าหัวงานนะเราทำตรงนี้หน้าที่ของฉันตลอดไปคนอื่นทำไม่ได้是吗？เป็นอย่างนี้หรือเปล่า有人要要要做，结果你去跟他争了นะพอนังนี่ของคนอื่นจะมาฝึกหน่อยแล้วก็ไม่ยอมแย่งอยู่นั่นแหละ哎，真正好的办事人员，พุทธบริกรที่ดีจริงๆนั่นน่ะ你什么都会做，อะไรต้องทำเป็นหมด 别人愿意做了就让给别人做。คนอื่นเขายินดีจะมาทำก็ยกให้เขาทำ别人不做了，你拿起来做。คนอื่นเขาไม่อยากทำนั่นแหละเราไปรับมาทำ因为我们一个佛堂就好像一个大机器呀、啊。เพราะว่าสถานธรรมของเราใหญ่มันก็ต้องมีมันก็เป็นเครื่องจักรใหญ่每一项工作就好像一个部分的机器的一个部分啊。นะเครื่องจักรใหญ่มันก็ต้องประกอบด้วยนะหลายๆอย่างนะตั้งแต่ตะปูเอ้ยตั้งแต่น็อตเอ้ยอย่างนี้อ่ะเป็นต้น 假如机器的一个部分呢，这个这个呃坏掉了，或是不动啦。如果哈，如果有哪台它落，如果他们没他们没转了。这个这一部机器是不是动起来就有问题呀？机械呢，它有毛病，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转，它在转， ขาทำไม่เป็น เรารีบเข้าไปเสนอทำเลย เครื่องมันก็จะเดิน เครื่องจักรมันก็จะเดินอ่า所你就是选这样的工作来做的话补这个缺啊，你的工作比别人还大。เราไม่ต้องไปเลือกงาน เราเป็นคนที่เรียกว่าชดเชย สิ่งที่คนอื่นไม่ทำ สิ่งที่คนอื่นเขาไม่เป็น ตรงนั้นแหละค่ะ จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญกุศล你有心学习เพียงแต่เรามีความตั้งใจที่จะศึกษาฝึกหัด或是你把 计划我多少时间我要写什么，我要完成什么部分。ไม่ก็วางแผนงานให้กับตัวเองนะขณะไหนจะเรียนรู้อะไรขณะไหนจะฝึกหัดอะไรเราก็มีโอกาสที่จะฝึกได้มากมากหลายหลายอย่าง你有发愿你照样去实行愿大力大มีปณิธานตามปฏิบัติตามปณิธานไปปณิธานใหญ่พลังก็สูงใช่ไหมใช่ไม่ใช่你有心上天就会帮忙你 มีความตั้งใจเถอะเบื้องบนก็จะหนุนนำเราเองอ่า那因为现在是新旧的交替啊。เพราะเวลานี้เป็นการเรียกว่าขับเคลื่อนระหว่างใหม่กับเก่ากำลังจะผัดกัน尤其上天特别给我们点的是重新规划民人的这个道路เพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเถียนซือก็มีกันนะคะเสียงสีก็มีบอกให้เถียนซือทุกคนเนี่ยต้องมีการจัดเรียงใหม่所以我们也自己要准备明年有一个新的计划ฉะนั้น ปรับเปลี่ยนโครงการแผนงานขายแผนงานใหม่ พวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เพราะปีที่จะขึ้นใหม่นี่แหละจะมีอะไรใหม่ๆ新的希望新的愿力你确实去做เป็นความหวังใหม่เป็นสิ่งปณิธานใหม่สิ่งเป็นความตั้งใจใหม่ เราก็ต้องทำใจก่อน大家同时重新花心重新立愿重新来实行这个愿大力大 就能够抵得了这个业力，ทุกคน抵得了这个灾难。ตั้งจิตศรัทธาใหม่มุ่งมั่นขึ้นมาใหม่ เมื่อเรามีป่ามานิทานใหญ่ พลังก็สูงก็สามารถลดผ่อนกับภัยพิบัติต่างๆได้ เป็นแรงต้านได้帮忙我们泰国帮忙我们整个社会อย่างนี้จึงสามารถช่วยเหลือประเทศไทยช่วยเหลือสังคมอ่า那么这当中就在于我们知道不知道要不要去做 แต่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราเองรู้ไม่รู้และจะทำหรือไม่ทำเท่านั้น那或许这堂课已经超过时间了。ค่ะหัวข้อนี้อาจารย์ก็ล่วงเวลาทำเลยเวลามา或许这堂课或许就跟大家探探讨到这个地方。เอาละหัวข้อนี้คงจะศึกษาเพียงแค่นี้กันก่อน。 那讲不圆满的地方，ถ้าเก่าแล้วส่วนใดบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้น้อยแปลไม่สมบูรณ์กราบขอพระแม่องค์ธรรมสิ่งสิทธิทุกสักลโลกทรงประทานอภัยโทษอาจารย์ถ่ายทอดธรรมเพิ่มเติมอาวุโสอภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ